ابو سفیان پیغام فرستاد که در سال آینده در میدان بدر وعده نبرد است لازم سال دیگر در همین تاریخ صحابه آمادگی کردن و به همون میدان بعد رفتن که از اون طرف مشکین بیاد مشکین دیگر این پیروزی را برای خود غنیمت شام کردن و کافر دیگه زود نمیشه آمادگی کند تجهیزات کافر زیاد ابو سفیان به موقع وعده مصلحت ندید که بیاد برای نبرد و تقریبا دیگه متوجه شدن که با شان و شوکت صحابه آمادگی نبرد دارن و اون یک به اصطلاح پیروزی چند ساعتی برای آنها اختر شد گفت اگر این دفعه بریم لحظه شکست میخوریم لحظه نزدیک این میاد شخصی در بنامه. نعیم ابن مسعود اشجعی برای اینکه صحابه را مربوط کند به مدینه فرستاد و هزینه داد که اونجا تبلیغات کن که تجهیزات بسیار بزرگی برای شما آماده شده مردم تمام جمع شدن هدفش این بود که صحابه به میدان نیایند بلکه بدنامی دیگه برای صحابه سخت میشه الله سبحانه و تعالی صحابه بسیار بجوش شدن وقتی این تبلیغات که دشمن شما تجهیزات ادعا و ده عظیمی جمع کرده و آمادگی دار صحابه حکم الله و نعم الوکیل گفتن و به میدان آمدن در ابو سفیان نامد اونجا یک بازار چندوزی هم منعقد شد صحابه اونجا تجارت کردند و بدون زرار با سرمایه بزرگی برگشتند اونجا یک بازار همونطوری که به اصطلاح ارده کالا کنم که چند روز در یک جای همینطوری اونجا بوده منعکس شد همین غزوه بدر صغرا یعنی حضرا الاسد میگن الذین استجابوا لله وللرسول خب یک دیگه اینها وقتی رفتن یک این سرور را به صحابه برگشتن به حمرا الاسد که رسیدن بعد گفت آم مقدار زنده من برگردی همه را استقتال کنید صحابه رسول علیه صلی و سلام دستور آمادگی داد که دشمن را بر تعقیب کنید این تعقیب و این آمادگی دیگر روگی در دل اونها افتاد بر نگشتن صحابه تا همراه اسد رفتند و برگشتند این همون داستانها را الله تعالی دارد بیان میکند الذین استجابوا لله اونهایی که جواب دادن برای خدا و رسول من بعد ما اصابهم القرح بعد از اینکه به آنها رسید زخم زخم تازه صحابه طبقات شهید شدن تعداد کثیر زخمی بودن زخمی ها هم کم نبودن با همین زخم هم جواب الله و رسول را دادن و برای آنهایی که احسان میکنند از این صحابه از صمیم قلب وقت از خدا میترسند اجر عظیم اجر اخیار قدیم قرار دارد این اجر و مبتدا مؤخر الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم قال للذین احسنوا منهم این خبر مقدم خب این خبر مقدم با مبتدا مؤخر با خبر میشون برای الذين استجابوا لله والرسول الذين قال لهم الناس هل الذين قال لهم الناس بدل از اون الذين استجابوا اون مبدل من هو آنهایی که غبتن برای آنها مردم قبیل عبدالقیش که ان الناس تجمعو لکن از قبیل عبدالقیش شرحی بنام نوائم ابن مشهودش که آمدو در میان صحابه تبلیغات کرد خب الذين استجابوا لله و رسول گفتن برای آنها مردم مردم های قبیله عبدالقیش شخصی به نام نعیم ابن مسعود اشیعی که ان الناس قد جمعوا لكم الناس مراد اهل مکه و من مردم جمع کردن برای شما ادعا و عده کثیری عده کثیری و سامان بسیار عده به معنی سامان عده و عده کخیری جمع کردن برای شما مردم عده و عده کخیری فخشا و اندیشه خوب داشته باشی از آنها این حرف هدفش این بود که صحابه به میدان نیان فزادهم ایمانا این تبلیغات سوی دشمن برای صحابه ایمان را افزایش کرد و صحابه با زبان گفتن حسبنا الله ما را کفایت میکند از ادعا و ادعای آنها الله و نعم الوکیل و بهترین وکیل دفاع ما الله خلاصا صحابه به اون میعاد رفتن به بعد اینا بدر خورا میگن همراه الاسد میگن دشمن نامد اونجا تو این بازار تجاری صحابه تجارت کردن و با یک سرمایه کلانی برگشتن فانقلبوا بنعمت من الله برگشتن با یک نعمت تجاری از جانب خدا و فضلی که لم یمسسهم سوء مس نکرده بود آنها را سوی واتبعوا رضوان الله اتباع کردن رضای الله را در این واقع والله ذو فضل عظیم الله صاحب فضل عظیم هست فضل بسیار عظیمی را الله سبحانه و تعالی عنایت خواهد کرد انما ذالکم الشیطان این تبلیغ کننده را که گفت ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم الله تعالی شیطان میگه نام نعیم ابن مسعود اشجعی انما ذالکم الشیطان این کل قاعده معنی ندارد این خبر دهنده که ان الناس قد جمعوا لكم شیطان یخبط اولیاء شما را تهدید کرد از اولیاء خودت پول داره بود ابو سفیان اونجا مسلمان نبود نوعیم ابن مسعود اشعری را که برو در مدینه این تبیغات را بکن که ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمان ایمان این را اضافه کرد این تبیغ الله تعالی میگه این مخبر شیطان هست شیطان عدلیه در این واقع یخفف اولیاء شما را تهدید میکند و تخریب میکند از اولیاء خودش فلا تخافوه شما دیانا ندارید و خافوی از من خدا تنها بترسید این کنتم مومنی اگر شما واقعا مومنید از من بترکر دشمن شده میترسید ولا يحزنك الذين تخلي برای پیغمبر علیه و والسلام که منافقین توی کفر می لا لا يحزنك الذين يصارعون في الكفر مغموم نکند شما را محزون نکند شما را ای پیغمبر اون کسانی که با سرعت تمام توی کفر میرن یعنی توی اهل کفر میرن در این کاری میکنن یهودا میرفتن منافقین هم میرفتن ان چرا انهم لن یضر الله هست این کفار منافقین اینهایی که با کفار معارض دارن همدستی دارن تحریک میکنن بر علیه شما این منافقین چند دفعه حرقت المنافقین را منافقین مدینه اون یهود و نصارا اینها رفتن اهل مکه را بر علیه پیغمبر تحریف کردن تو الله سبحانه و تعالی فرمود این آئی که با سرعت میرن که کو این شما را مرمون نکنن پیغمبر چرا علت اول انهم لن یدون الله شیئا هرگز هرگز این همه نمیتوانند به خدا ضرری بدن یعنی دین خدا دوم يريد الله الله يجعل له حظا في الارض اللہ تعالی ارادہ کرتے سرها پر حیوان بسمی است اراده کرده است الله تعالی که سهمی قرار ندهد برانا آنها در آخرت و برانا آنها عذاب عظیم هست در آخرت خلاصه سرها بر حیوان بسته بشور شود عذاب عظیم هم به آنها میرسد این نه که تنها هستی به بلکہ لہو بلکه لهم عذاب عظیم هم تعمیم بعد از تفهید این الذین اشتروا الكفر بالایمان آنهایی که عوض کردن کفر به مقابل ایمان ایمان را گذاشتن کفر را انتخاب کردن هرگز خدا را ضرر نمیدن این کافرها و این منافقین خدا را یعنی دین خدا را نمیتونه ضرر بدن و لهم عذاب علیم برای عَذَابِ عذاب علیم در آخرت هم هست کفار توی ناز نعمتن منافقین هم توی ناز نعمتن می میگردن تمام امکانات اللہ تعالی میگه کافرها فکر نکنن که این مهلتی که من به آنها میدهم اینها در برابر پیغمبر من قرار میگیرند در برابر دین من قرار میگیرند در برابر بندگان خوب من قرار میگیرند این کفار و این منافقین از این محلت من توی استفاده نکنند که این مهلت من برای آنها خوبه من اینها را مهلت میدهم برای اصحاب علیم آماده میکنم لا يحسبن الذين كفروا انما نولی لهم خیر لانفسهم این و ما مصدری جمله را به معنای مصدر می کند من همونطور معنای مصدری می کنم فکر نکنم کفار که مهلت دادن من برای آنها خیر است برای آنها این تکرار نکنن که من آنها مهلت میدم اونا با پیغمبر من درگیرن من به آنها نان میدم آب میدم این مهلت من برای آنها خیر است این فکر نکنن این دماغ خود را بیان تحقیق کنن لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما من به این خبیثه ها مهلت میدم تا گناه اینها بیشتر بشه و من بالا بزنه غرق املان یاداد اسماعت و هم عذاب محین برای انسان در دنیا عذاب اگر نیاید عذاب محین در آخرت هست کفار امروز توی شادمانی ہے منافقین اب توی شادمانی ہے اللہ تعالیٰ نے فکر نہ کنن انہا کی ان محلت من بلان آخر من انہا محلت مجھے تا جنایت انہا رو لاحظ بشید هر روز جنایت بیشتر کنند کفر بیشتر کنند دقیقه بیشتر کنند تا عذاب مهم برای آنها آماده باشد تا عذاب مهم برای گناههای زیاد نه برای های کم برای های کم تحقیق میشه مسلمانها و اسما اگر در دنیا عذاب نیاد لهم عذاب مهم در آخرت بله خب اونایی که کفر کردن دران کفر کردن انا به صورت اگر منافق درونش کافره ان الذين اشتروا مراد خب اینجا هم اگر منافق درونش با کافر یکیه بلکه کافر و بعد از قیامت فاین ترین طبقه جهنم مال منافقه و منافق کسی میگن که با زبان کلمه میکنه درونش با کافرها هست کافرها را تایید میکنه ها را تایید نمیکنه منافق اصلا شدیدتر از کافر و پایین ترین و مهم ترین طبقه جهنم مال منافقه ما کان الله لیذر المؤمنین این جواب یک سوال مقدر ہے که خدای عزت و جل چرا با جماعت مؤمنین را امتحان میکند از کافرین ممتازشون میکنه خدا همینطور خبر میداد که فلانی منافق فلانی و خب اللہ تعالی میگه این امکان ندارد که به تک تک من این ابلاغ را بکنم من یه قانونی میارم که اون قانون مؤمن از کافر ممتاز و یکی از اون قانون من جهاده ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه نیست خدای عز و جل که بگذارد مؤمنین را بر آن حالتی که شما بر آن حالتی یعنی اختلاط و عمد عدم احتیاط اگر اینجا در افغانستان همه مجاهد مجاهد الله تعالی گوش آورده تا مجاهد از منافق ممتاز بشه اون که مجاهد می جنگه اون که منافق همکار بشه. سنت الهی ما کان الله لیدر المؤمنین الا ما انتم علیه بر آن حالی که شما بر آن حالتی اون حال اختلاف و, و عدم امتیاز مخلوط مومن با منافق چه؟ بر آن حالتی که شما مؤمنین و منافقین بر آن حالت هستید یعنی حال اختلاف هم عدم امتیاز مؤمن از منافق ممتاز نیست خدا این حالت را نمیخواد ممتاز و اللہ تعالی این حالت را نیارد تا مؤمنین را از کافرین ممتاز بشود حتی یمید الخبیث من الطیب با نزول شدائد خبیث و منافق را از طیب و مومن ممتاز میکنه چون خدا نمیگذاره باقی جواب اسرائیل مقدر بدون نزول شدائد اطلاع میداد از منافقین تو ما کان الله لیدنکم الغیب الله تعالی تک تک شما را بر غیب مطلع نمی کند وحی نمی فرست ولیکن الله يجتبی من رسولی من یشاء خدا برمی گزیند از پیامبران سر را بخواهد و به او وحی می فرستد لیکن شما که رسول نیستی یجتبی رسالتی من یشاء از بیزابی یا برمی گزیند از پیامبران هر کس را بخواهد و او را مطلع بر جیوب میکند که بر بسیار منافقین رسول الله مطلع بود صحابه نمیدانستند و خب بعضی چنان منافق بودند که خود پیغمبر هم نمیدانستند و من اهل المدینه مرد علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلم سنعذبهم مرده بسیار مرموز بودند ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخام این شدائد این, این, إن جهاد این به اطلاع شهادت برای اینه که مؤمنین از ما کان الله لیذر المؤمنین على ما انتم علیه بل آن حالتی که شما مؤمنین تشکیل که همه مومن با منافق همه در تقنیعی ممتاز نیستی خدا نمی گذاره من اعتقاد من همینه که انسان آها در شرق و غرب ایران یک آزمون الهی که مؤمنین از غیر مؤمنین منافقین از مؤمنین جدا بشه لیکن مومن هست، خدا پرستن از اونها که منافقن تو تقواتن به زبان ایمان دارند و اما ما ریش دارند ممتاز میشن ولكن الله يكتب من رسله من يشاء فآمنوا بالله و خیفه شما اینه با اخلاص به انباء خدا ایمان داشته باشید و رسولا اگر شما ایمان واقعی داشته باشید و تقوا داشته باشید مخالفت امر خدا و رسول نکنید فلکم اجر عظیم لا يحسبن الذين يبخلون حالا اراده مضمون انفاق این جهاد انفاق میخواهد الله تعالی میگه آنهایی که بخل میکنند در راه خدا در راه جهاد در راه اهداف عالی اسلام خرج نمیکنند این در حقیقت بخل را با خودشان گمان نکنند آنهایی که بخل میکنند به آنچه خدا به آنها داده از فضل خودش که این بخل خیر برکانه در موارد لازمی و ضروری خرج نمی کنند گمان نکنند آنهایی که بخل می کنند به آن ناز و نعمتی که خدا دانها داده از فضل خودش که این بخل خیر برای آنها هو خیر اللهم این هو این به بخله این برای آنها خیر بخل خیر بل هو شر لهم بلکه این بخل شر برای آنها آنهایی که مال خرج نمیکنن در راه خدا مال را خدا به آنها داده الذین یبخلون بما آتاهم الله از فضل خودش هو خیر لهم این بخل خیر برای آنها نه نه بل هو شر لهم این بخل برای آنها شره چطور فیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه به صورت یک ماری توخ کرده می شود آن مال که بخل کردن و در راه خدا خرجش نکردن به قیامت به صورت یک ماری به گردن توخ میشه مالی که در راه خدا خرج نشود زکات داده نشود در راه پیش برد اسلام انفاق نشه اون مال به صورت ماری به گردن اینها طور میشه بل هو شر له سیطوقون ما بخلو به توف دادن میشوند به صورت مال اون مالی که بخل کردن با آن مال در روز قیامت در گردن آنها توف میشه توفی که چیزی به گردن میپیچنی تو توف میشه و یک سرش به شهرکش وصله می که از خون خواهش که تو خون دیگران را مکیدی و جمع کردی ما خدا نجات سماکت کتب بخیر الله تعالی میگه بخیر وقتی در راه خدا خرج نمی کنه حتی زکاتش را نمی دهد او در حقیقت خیلی ہے این ثروت پردا میره کل ثروت میمانه برای دیگران برای خدا میمانه سرانجام موت می آید و همه چیزها را در اختیار ما میماند الله تعالی میفرماید حماقت بخیل را بیان کرده ولله میراث السماوات والارض به خدا اتصال دارد میراث آسمان و زمین همه چیز برای خدا میراث میشه میماند برای خدا نه باید بدی عزت شما شرافت شما والله بما تعملون خبیر ترغیب اخلاص الله به آنچه شما عمل میکنید خبردار شکوه برای کسانی که در جناب انفاق نمیکنند لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن غني سبحان الله این خریدار وقتی که سرمایدار همه یهود و نصارا بودنی خیلی پولدار بودن خیلی سرمایدار بودن وقتی اینها دستور داده شد که در راه خدا انفاق کنید خدا پدیش شده از ما میخوان ما غنی الله تعالی از این سخن خیلی مست و غضب خدا بالا به ترقی خدا شنید یعنی مجازات می کند قول آنهایی را شنید که گفتن استعزام و تمسکنن ان الله فقیر و نحن اغنیا الله فقیر است ما غنی الله فقیر ما غنی ما را انفاق کنید سنکتب ما قالو تنها به شنیدن اکتفا نمیشه من خدا مکتوب کردن هم چیزها گفتم من اشتها را گفتم بنویسید این حرف را و همچنین قتل آنها یعنی را که انبیا را کردن به غیر حق این دو تا جرم برابرن ان الله فقیر و نحن اغنیا با قتل انبیا برابر هر کسی خدا را حمد کردن بی ایمان سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق إن الله قتيل ونحن أغنياء با قتل أنبياء برابر إنما المكتوب کردم تنها به شنیدن اکتفا نیست و پردای قیامت این دلیل ها را میگم ذوق و عذاب الحریق شما ذات عظیم خدا را احانت کردی نطفه بی ناچیز تو چنان جرأت بکنی که میگه ان الله غنی و لا اغنیا استقلال از خود وقتی انسان مغرور میشه وقتی انسان متکبر میشه وقتی انسان جانی میشه بله هیچ چیزی چنین الفاظ درش کرده. و ما میگیم این آرک برده قیامت تو عذاب الحریم این عذاب ما قدمت دیدی کن ظالمانہ نیست خاطر شما ذات اقین اللہ را عبادت کردی گفتی اللہ غنی صغیر ماغنی غنی تمسخر کردی استحضا کردی ذات بسیار عظیم را همیشه سروران گرامی داغای انسان شوخی میکنن در جنبه خدا یا رسول خیلی گناه بزرگی شوخی شوخی باری شما وقت نسبت به خدا و رسول با ادب با احترام با خوب انسان باید حرف بزنه الله الله حاضر ناظر نیست شوخی هم با خدا نوت بالله عظمت خدا کلیائی خدا جلال خدا انسان با احترام انسان با یک انسان بزرگی که شوخی بکنه نمیگه بیه اگه مثلا با باشه و اطلاع شوخی بکنه در حد شلون يمنع؟ ها؟ هر یه بیادبه الله را بهش خیلی عظیمه این خلیصه ها شوخی کردن گفته ان الله فقیر و نحن اغنیه الله تعالی فرمود اینها من اهانت کردم الله غنی حمید گراه من آهر عذاب نمیدن این عذاب به مقدمت ایدیکم هست و ان الله لیس بظلام بدون جرم عذاب بدهد الله تعالی ظلم کننده به عبید نیست اینجا مبالغه نیست یعنی ظلم نیست بدل از قول الذي لقد الله قول الذين قالوا ان الله فتيل اینا چه کسانی الذين قالوا ان الله اعد الينا الله نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار اینا که گفتن الله پذیره اون کسانی هست که گفتن خدا از ما قول و قرار گرفته که ما به هیچ رسولی ایمان نیاریم مگر زمانی که اون رسول این موجوده را بیارد که قربان ها آتش بخوره خدا ازمائن حضرت در تورات انجیل در کتاب ها گرفته اون پیغمبر را ما قبول میکنیم که قربانی بیارد و آتش بیارد قربانی را نابود کنه مسلمان ما ایمان بیارد یعنی این معجزه تا نیاید ما ایمان نمیارد این معجزه رسول الله نے قربانی ها قربانی ها در زمان رسول الله در دین رسول الله فقرا خب مساکن می در گذشته قربانی ها را آفتی از آسمان می نابود هر قربانی می مرد قبول می آفت می آمد این نابود می شد و قربانی ها در زمان رسول الله می خب فقرا مساکن خود باید این اینها این کلمه عشق را گفتن کسانی هم که گفتن الله از ما قرار عهد گرفته که ایمان نیاریم برای هیچ رسولی حتی تو رسول بیارد برای ما یک قربانی را که اون قربان را نه آتش بکنه نابودش کنه آتش می اینجا قربانی که قابل و حابیل بردن گذاشتن قربانی قابل قبول شد و قابل قبول هر چیزی که قبول نمیشد میمن سر جا اون آتش نمی آمد و اون نابود نمیشد دلیل قبولیت قول این عرض بگو شما مؤمنی همون نبی که با این آمد هم شما قبول نکردی کجاکم رسول من قبلی آمدن پیغمبرانی قبل از دل بالبینات با موجزات گوناگون و بالخصوص بالذی قلتم با همون معجزه که شما میگی نبی آمد قربانی ها را آتش خور فلم قتلتم شما همین نبی را هم کشتید شما مؤمنی قد جاءكم رسول من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموه چرا شما اون انبیاء را که قبل از من با معجزات آمدن خصوصا با اون معجزه که خود شما دارید میگی؟ قربان را نار خود پس چرا شما اون نبی را کشید اون انبیاء را کشید ان کنتم صادقین اگر واقعا شما مومنی و راست میگی اپنو اللہ تعالیٰ در رسول اللہ تسلیم از هر دعای کوچی نوا، ای پیغمبر گرام شما ناراحت نباشید فین کا اگر این شما را تقسیم میکنن یهود نصارا هر روز یک صبح و یک اعتراضی مطرح میکنن فلا تحزن جزاش معروفه و علت جزای مردو فقط خود به رسول من قبل تکلیف کرده شدن پیغمبران قبل از شما جاو بالبینات و زبور و کتاب اون انبیاء علیه السلام دلائل آوردن معجزات زبر کتاب کوچک آوردن و کتاب منیر کتاب های بزرگ بزرگ آوردن صحیفه آوردن کتاب های کوچک کوچک کتاب های بزرگ بزرگ و اینها تکفیرشون کردن لحظا هر کسی نیست که من تاج نبوت به سر گذاشتم به پیغمبر شما که خاتم النبیینی تکفیر شده اند اذا امت البلیت و سهولت وقتی مصیبت آمه آسان میشه هر نبی تکلیف شده لها دشمن علیه نباشی اراده مضمون جواب از مرد بترسی کل نفس ذائقت الموت هر نفس موت را میچشه چه موت گیبایی که در راه خدا بیاید از جهان چرا میترسی که میمیری نه مرد یقینی و خب تاریخ مرد هم حتمیه چه شده کل نفس زائقت الموت بعد از مرگ انما توفون اجورکم یوم القیامه کامل شما پرداخت میشود اجور شما توفون کامل شما داده میشود اجور شما روز قیامت توفی و به معنی اعطای کامل اخذ شیء وافیا توفون یعنی طول کاملا اجوری شما به شما داده می شود تشریح توفان کن یوم القیامت تشریحش اینه و من زهد عن النار و ادخل الجنة فقد فاش هر کسی که از آتش جهنم نجات داده شد ابتداء یا انتها و در جنت داخل کرده شد این کامیابه برای همیشه کامیابه ابتداء از آتش جهنم نجات کرد یا انتها گناه کرده رفت ورودش شد تطهیر شد و برگشت و تو جنت داخل کرده شد برای همیشه قاضیانی اللہ تعالی با فرس و احسان خودش از ورود جهنم نجات بده لیکن از ورود ابدی خیلی شد برای همیشه انسان تو جهنم میمانه خدا نجات بده اللہ تعالی از ورود جهنم نجات بده آقا این دنیا شما میری در راه جهاد دنیا ضرر میکنی میمیری کشته میشی رقیب میشی الله تعالی میگه چیه دنیا که شما برای ماندنی زر دنیا میماند زر دنیا میماند باغ و متاع دنیا میماند این دنیا یک سامان و من حیات دنیا الا مطاع غرور نیست حیاتی دنیا زر دنیا مال دنیا زن دنیا چیز دنیا الا مطاع غرور مگر ایک سامان غرور ہے استفاده گرفتن خود میمانه که در جهاد بری همش تو مانده این سامان غرور و فریب پشت دنیا انسان را محدود دنیا انسان را محدود میکند عزت دنیا قدرت دنیا سامان غروریه تو چیه که ما زمانه کل حیاتی دنیا متاع دنیا سامان فریب انسان را دل خوش بکنه الان دلش خوشه یک ساعت بعد ناخوش جلد این دنیا نده فقط چند روز استفاده گرفتن ایشان بشه دیگه تمام هیچ چیزی بادوام نیست یعنی هر دو مرگون جهاد از پاک بسنه لطبلغون نبی اموالکم و انفسکم شما آزمایش بشوید هم در اموال و هم در انفس نقص در مال شما میآید که جهاد میری نال شما طلب میشه در نفس شما میآید خدا عزوجل می قسم این لام و نور ثقیله در جواب قسم و خود همین چیز را بود این نون نون ثقیله است لتبلغن به خدا قسم شما امتحان میشید در اموالتان و در انفس نقص در مال شما میاد او در نفس شما نقش میاد امتحان میشید خدا امتحان خاطر کنه خدا قسم یاد کنه امتحان میشید این جهاد این الهی مال میرود جان میرود چقدر اموال مسلمان به تارت رفت گوش وقتی آمد چقدر جان به خدا امتحان میشه اموالکم و انفسکم و اذا من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم و من الذین اشرکوا الم این این پیغمبر اصحابی ساحر قاهر جادوگر مفتری همه نسبت همه بودن تو در کسر میکنه منحصر در نقایش نیست بلکه گوشه های شما هم انواع و اقسام نسبت های نادوا سرور کائنات را مفتری نمی گفت دروغ نیست دروغ نیست اصطلاح دروغی که انسان به اونو میگه اصطلاح شاعر کاهن مجنون جادوگر چه نسبت های نخواهی خدا میگه به خدا قسم شما میشنوید من الذین اوتوا کتاب از گوشه ها کتاب شما کتاب داده شما یهود نصارا احبار رهبان و خصوصا مشرکین اذن کثیرا بسیار از سرنان عذیت کننده کمنا علم نفیلا لیکن در مقابل این امتحانات و آزمون در مان شما در جان شما شما در جان مار امتحان میشید و از گوشه ها انواع و اقسام نسبت های ناروا را میشنوید لیکن راه کیه و ان تصبروا و فإن ذلك من عجم الامور اگر سب کردید چنی موارد او تقوار پیشه کردید و خیر اللہ کو میشه این سب رو تقوی از کارهای همت هست از اون باید همت گذاشته اراده شر و تقوی راه نجاتش لا یخافون لومت اللائم از ملامت ملامت کنندگان بابا مشک دیوانه را میخواد خبر قدرتی را شکست دیدن بله شکست میخوره شما نکته کسی دسته بست اون بر قدرت را اون زمانی که تجهیزات و شکست خورد حالا که بیشتر تجهیزات جنگ و شورنی مسلمان ها با تفنگ های شکار تفنگ مثل دکور و آهنگرها ساخته بوده کرده خواهدی مردم هم دارد دارد خودش و ان تصبروا وتتقوا تكان لكم خير كان خيرا لكم فإن ذلك الصبر والتقوى قال من اصل الامور یعنی از آن اموری که باید بر این مردم همت و اراده خرج کنه خود گذشتگی خرج کنه ایثار کنه زجر بر اهل کتاب وعده کرده بودن که حق را کتمان نمی کنن بلکه آن را تبیین می فرمند اتنا را نمی پذیرن و کتمانش می کنن وَيَذَكَرَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ یادتونه پیغمبر اون لحظه را که خدا عهد و پیمان گرفته از این اهل کتاب در تورات انجیل او در قرآن عظیم و شان که لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ بار مولا سنگینه دوبله هست دوبله دوبله شما حتما باید بیان کنید برای مردم هم خودتان عمل کنید و هم بیان کنید این قبله وارد الله قبله است بیان کنید جمیع مزامین را برای مردم ولا تکتمونه کتمان نکنید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض من يتولهم منكم فانه منهم امروز این آیه را در جمعه های کتمان میکنه یا تحقیم میکنه این آیه ها را اصلا نمیخوانم بعضی دلسوختها را اصلا تو مسجد نوشته کرده این آیه حاکش کرده یاران امریکا لا کن اللہ ذرا کہ اللہ عہد و پیمان الذین اوتوا کتاب را گرفتے که حتما باید بیان کنید برای مرد ولا تکتمونه کتمان لیکن ملاچکر کرده و ورا ظهورهم قرآن را در چارده خلاف پشت سر گذاشتند او اشترابی بهی قلیلا او تعدادی چند دلار از امریکا گرفتا اگر آئے یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخلوا اليهود والنصارا اولیاء اگر این رب خانان گوش دلار میده واشتروا به ثمنا قلیلا سمن قلیل خرید کردن است فلا بریاستی که در علم داشتن فب سما یشترون خیلی بده اون پول یه در برابر کتمان حق و حقیقت خرید شده قرآن با یهود نصارا حرف میزنه یا نمیزنه این همه سورا بر علیه نصارا حق یا نیست آنهایی که پول خرید کردن او کتمان حق کردن لبه سما یشترون همکاری دارم بابوش دشمن رو شارون او خدا میگه اینها دشمنان سرپست شما هستند همکارم با و شارون او مجاهدین را کنن میکنند می گوین لبه سما یشترون خب من دوست دارم مردم هر کاری بکنم مسلمان و باب و ریش داره شنگوچه داره لا تحسبن الذین یفرحون بما اتو گمان نکن نهارا گمان نکن نهارا که خوشحالن به اون کتمان حقی که دارن انجام بدن بما اتو بما فعلو خود خب دوست دارن که مردم اینا را کنن بابا چی مداری مداریه ما امریکا ساخته اسلام را دارن دفاع کنن خود خب دوست دارن که تاریخ کرده شمن به آن کارهایی که اصلا انجام ندادن یعنی اظهار حق بسیار بصیرت دارد فلا تحسبنهم بمفازت من العذاب گمان نکن اینها را که کامیابان فایدی و مفعول اول لا تحسبن نفایدی است مفعول سالی گمان نکن آنها را که خوشحالان به آن کتمان حقیقی انجام میدن او دوست دارند که تعریف کردشن در طرف مردم به آن کاری که انجام ندادند فلانی خیلی حق و هست حقی بیان نکرده بگه حق گمان نکنین اینها را از عذاب کامیاب به دلیل فلا به بمفاظت من العذاب این مفاظت دلالت بر مفعول ثانی لا تصبن اول دار گمان نکنن کامیا از عذاب اینا که کتمان حق کنن او پول گیرن او دوست دارن که مردم بگن ولی الله هست مرجع تقلید هر گو هست نه ترسه اینا را گمان نکن کتابی کامیابن فلا نهم بے مفادت من العذاب تو دونکن نارا کامیابا جذاب جہنم بلکہ لہم عذاب علیم برائینا عذاب علیم ہے اللہ تعالیٰ نیجے یاد محسوس توحید بادری لہذی لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ به خدا اقتصاد دارد حکومت آسمان و زمین خلقن و ملکن احیان و اماتتن رسکن و اعدامن ایجادن و عبیدن همه چیز به خدا ملک آسمان و زمین به خدا اقتصاد دارد او اگر بخواهد مظلومین و کامیاب می کند او والله علی کل شیء قدیر بر هر چیز خدا قادره مشت بید پارا هم خدا قادره غلبه دی ملک آسمان ها و زمین به خدا اختصاص دارد ریاست و حکومت آسمان ها و زمین هر جا خدا عزت بده عزیز هر کجا ذلیل کنه ذلیل بدارید در پیدا آسمان و زمین اختلاف لیل و نهار دلائل شماری هستن لأولی الالباب دلائل قدرت خدا دلائل رهدانیت خدا دلائل حکومت خدا این کائنات عظیم را دارد خدا اداره می کند لیل و نهار را تغییر می دلائل بیشماری بر قدرت خدا بر علم خدا بر حکومت خدا در پیدائش آسمان ها و این زمین فخناور در اختلاف لیل و نهار دلائل بیشماری برای صاحبان عقل هست اونا که مستفید من الآیات شود، کدوم عالم ها صاحبان عقلند کدوم دانشمندن لعول الالبا برای دانشمنده ها دلائل بیشماری که بر قدرت خدا دلالت دارن بر علم خدا دلالت دارن بر حکومت و ریاست خدا دلالت دارن از این دلائل کی استفاده می کند علامات اولو الالباب دانشمند کیا الَّذِينَ يذكرون الله قياما وقودا وعلى جنوبهم اونهای که اللہ تعالی را یاد می کنن در حالی که استادن از دین خدا دفاع می کنن در حالی که در سنگر ها نشستن خدا را یاد می کنن در حالی که خوابیدن دو دشمنان جنگ می کنن این حالت داره در هر حالت برای کی جنگ می کنن برای اینکه سیطره کفریت آین و حکم خدا بره مناسب این آیه دارم معنی میکنه اون آیت اللہ تعالی را یاد میکنه نشسته استاده خابیده. انسان سهر خالی نیست نه از خدا و از فرمان خدا غافل نیست همه قاری برای خدا قیاما قودن علی جنوبه وما تفکر میکنند در پیدایش آسمان ها و زمین و نتیجه تفکر این است ربنا ما خلقت هذا باطلا صفت اول در هر حالت الله سبحانه و تعالی را یاد خود تفکر هم میکنند در پیدایش آسمان ها و زمین و نتیجه تفکر اینه که میگه ربنا ما خلقت هذا باطلا ربا این کائنات بزرگ را تو اول تو باطل خرد نکردی که گوش سگ بازی کنه و بگرد تو برای هدف آنی خرد کردی باید اینجا تو اطاعت بشوی اس سے جنت نصیب بشه سبحان الله تو پاکی رب که کار بیهوده بکنی فقنا عذاب النار ما از عذاب جهنم نجات بی تو کار بیهوده نکرد اولو الالباب کی را صدا میشن اینها اولو الالباب انت غیر الله را صدا میشن یا گمراه ترین انسان شما میگید وسیله وسیله وسیله نجات اولو الالباب یذکرون الله قیاما و قعودا وعلى جنوب وَيَتَفَكَّرُونَ فِي اگر ساكتة ما فيها تفكر ما فيها مَغْفِرہ کیا تفكر تفکر میکنے ونتیجہ فكر و ذکر انہارا بخدا خدا میرساند یا به غیر الله میرساند چنان میرسند مبهوت میگه ربنا ما خلقت هذا ربا این حتی دانشمند اینها دانشمند که مخلوق آدید خدا را صدا میزنن دانشمند ها هستن که هر خدا را یاد میکنن حالت قیام حالت فوز، حالت خواب اینها زیاد خدا واقعی نیستن و اگر زبان اینها ساکت فکر اینها کار بکنی یتفکرون اور نتیجے ایسے پروفیٹ بھی نہ تو خدا می که ان کا رب بنا خلقتا کا لگتا این کائنات عظیم را این ہستی های عظیم را این انسان کے که سوار بر کو و سوار بر کو و سوار بے به ہو دو تو خدا کی را خاطر کرتے کیا دی چیزا پشوات کنن که مورد تمام میشه کائنات عظیم این دریای ذات انوار این خورشید تابان این ماه تارگان این لیل و نهار سردی گرمی گاگاه چند درجه زیر صفر سرده که هر جا دنیا یخ بسته و چند درجه بالای صرف گرمی سردی زیر صفر هم گرمی بالای صفر 48 درجه بالای صفر گرمی این همه بیهوده حتی خود به خود میشه دم به دم داریم به سرما نزدیک میشه چه سرمایی میگه آب میریزی یخ آب داره میریزه در مسیر یخ میبنده ربا این هر ما خلقتا هذا باطلا سبحانک تو باتی که کار عوض بکنی کار بیهوده بکنی خدا این گوش این همه قدرت دادی که پساب کنه و بعد اینه نکنی پیمان را این انسان مغز دادی این همه مخلوقات را براه اندازه این همه ساختمان ها را اداره میکنه این تو خودت خلق کردی که این بمیره دیگه تمامه نه نه نه نه سبحانک فإن غاب النار مبهوت میشن ربما رأى جهنم نجات اینا آه اولو الالباب اولو الالباب غیر الله رسدا خدا میکنن وسیله وقته الیه وسیله و اولو الالباب چیه يذكرون الله قياما وقودا ولا و یتفکرون فی خلق السماوات والارض نتیجه ذکر و فکر چی ربنا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار دیگر ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته ربا ہٹ که تو وارد آرڈ جہنم تو سنی تم کر آنها که تمرد کنند از ذکر تو قیامن و قودن و از تفکر در قدرت و ذات تو و در این مخلوقات عزیز و آنها را تو داخل جهنم و حتی را به تو در جهنم وارد کنی که او را ذلیل کرده برای همیشه و ما الظالمین من انصار این ظالم ها که خدا را در شهادت یاد نمی کنند سرپیچی از فرمان خدا دارن نه قیامن خدا را یاد میکنن از خدا اطاعت میکنن نه بودن از خدا اطاعت میکنن و نه علا جنوبهم از خدا اطاعت میکنن نه را تو جهنم داخل کنیتی اینا را زلیل کردی و برای این ظالمی هیچ یار و یاوری نیست یک مدلی میرا زندان کرده بودن و همین آیه را برشتی میخواندن کما لظالمین من انصار باہر ظالم انصار ندارد مظلوم نجات کی ظالم انصار نہ دارا معروض سوم معروض اول این عذاب النار وجه معروض اول مال ظالمین من انصار معروض اول از زبان ذکر میکنه فکر نمی کنم او عرض اول فکن عذاب النار سمره فکر و فکر اینه که خدای ما عذابش جهنم نجات بده عرض اول خدا را یاد میکنند و تفکر کنند عرض دوم آنها فکن عذاب النار عرض سوم آنها اینه که اظهار ایمان میکنند ربنا ربا اننا سمعنا منادیه ما شنیدی ندا کننده ای را که ینادی ایمان ندا می کر برای ایمان و می گفت آمینو به ربکم فآمنا ما ایمان آمد و وسیله نجات اولو الالباب آمن آمنا هست ربنا هست یا غیر الله را کدار دادن بزرگترین منادی چیه قرآن منادی کیه؟ رسول الله منادی کیه؟ وارثان رسول الله دعوت ایمان کی دادا اماما تمنا ما ایمان آورده ای لحظه از ایمان آپ که بود وسیله نجات ما هست ربنا فضل لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا ربا ببخش برای ما گناه ما ارتقاء شرائط جهنم گناه این گناه را مرتفع بکن و کفر الناس سیئات اخذ بفرما ما سیئات ذنوب گناه بزرگ سیئات گناهای و آخرین معذورین که توفنا مع الابرار موت بده ما را در لیست ابرار همراه با ابرار ربا عنایت بفرما به ما آنچه که به ما وعده دادی به زبان انبیاء و دلیل نکن ما رو روز قیامت که انک لا تخلف المیعاد تو خلاف کننده وعده نیست تو خلاف وعده نمیکنی میعاد معنی وعده انک لا تخلف المیعاد اتفاق اولو الالباب و در اینها ندای غیر الله هست و خیره الانبیاء و این اولو الالباب انبیاء هستن یا نه اولو الالباب اولیاء هستن یا نه انبیاء و اولیاء کی را فریاد میزنه از کی پناه میخواد از کی چیز پناه میخواد و وسیله این اولو الالباب بندگان مقرب الهی هر که این کیفیت را داشته باشد الله جوابش میده پس له برای اول الالباب خوری جواب میده از حرد که من رب ضایع نمی کنم عمل عمل کننده از شما مرد باشد دور الارباب یا زن است مساوات قانون و بندگانی که این صفات را دارند یذکرون الله قیاما و و علی جنوبهم و تفکر دارد در پیدایش ها و زمین و نتیجه ذکر و فکران ها را بوت می کند و نسبت به قیامت معتقد میشن و میگن فکنا عذاب النار سمینا ينادي للإيمان أنا آمن بربكم فآمنا این همه مناجات این همه معروضات لبندقان صالح قلوا الالباب أنبياء قلوا الالباب صدیقین قلوا الالباب مجاهدين اونهایی که این صفات را دارن رب آنها جواب میدهد که من ضایع نمی کنم عمل عمل کننده شما را زنی باشد یا مردی مصابات قانون چرا علت مصابات اون انواع هیچ فرقی نداری شما از دیگر پیدا شدید همین زن از مرد پیدا شده او همین مرد از زن پیدا شده هست مردی که از زن استثناء باشد و هست زنی که از مرد استثناء باشد شما دیگر پیدا شدید هیچ فرقی نداری همین مرد از همون زن پیدا شده همون زن از همین مرد تولید شده شما برای من فرقی ندارید این سفات در هر کسی باشد فوری خدا رو جواب میده خصوصا جوابی ویژه به کسی میده فالذین هاجروا آنهایی که در راه خدا هجرت کردن یاد مردم جهاد و از دهتنا به دور اخراج کرده شدن باب پنجاه و دو و خب با همراهان به پنجاه و دو و اوزو فی سبیلی و خب در راه من خدا از یکو آزان اصانیده شدن به عناوین مختلف اوزو فی سبیلی در فقط ها یکی گفت اینها در همون سفر با حافظ قرآن شده سبحان الله خدا چقدر حسلن بوده این همه شکنجه و این همه اصالت حافظ قرآن شده اکثر آنها حافظ قرآن شده قرآن هم میده بجنم خدا اینها را بده پدرش کنه مترک ترک کنه یک شاید حافظ بده باشه دیگه تکرار کردن کسانی را که آزاد کرده آمدن گفته اکثر حافظ قرآن شد اوزو پیش سبیلی به انابین مختلف و قادر و قتال کردن از این بیشتر از ردیت هم گذاشتن و کتاب کردن و قطعی و کشته شدن دو وعده نرد به خدا قسم به پرندگانش شما قسم که من معاف میکنم از آن و را رو و من داخل میکنن آنها را در بابهای تجاری ترسیل آنان نهرها همه اینها جایزه من عند یعنی خب الله و الله نزد او حسن معاب بهترین جایزه و خب با مجاهد خدا وعده چه وعده دارد چوکی و کرسی تابل و کندهار میده چه وعده دارد تکبیر سیاد و دخول جنت فالذین هاجروا من برای بعض مجاهده را میگم ببینید شما عادلو هست نراحت که نمیشه شما حاضرو هستی من هم میگم شما حاضرو کردی و احتقال شما روی اخرجو من دیارهم من هستی در بدری که مسجد به مسجدی اذیت میشی در این مسجد کاتو کجا برمیدارید لیکن کاتلو و کتلی کجا پنج شرط و الذین متضمن معنی شرط موصول باطلا لو کفرن عنهم اولین خبره و لو ادخلن عنهم دومین خبره پس اونها که هجرت کردن و اخرجوا من دیارهم و اودوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا اولین جایزه و خبر لو کفرن عنهم دومی ولا ادخلنهم جنات تجری من تحتها الانهار من شما من شما خدا رحمت فرمائے پشت دو گروه اللہ تعالی وعده جنت کرده و آنهایی که اظهار نه چون در آخر سوره اگر شما اینطوری باشید شما رحم الله تعالی وعده جنت دو گروه را در جنت میبره یکی اون مجاهدین را دیگر حق گویان اونا که حق و حقیقت را بگن خود را به گول نفروشن اینها الله وعده جنت خوب باده، به قول کمونیست ها بلوی خیالی این کافرها سوارم بر به پنجاه و دو گاهی آمریکان گاهی مصر گاهی آلمان گاهی کدام دنیا بوس با آخری قسم هواپیماها در حال گردش گاهی یک شبی جای روزی جای. لا يغرنك تقلب الذین کفروا فی البلاد او نبی مکرم او مجاہد فریب ندک شمارا تقلب کفار در قرآن خاکی در انشاءاللہ که برای حدود دنیاوی برای تجارت و حکومت انها تقلب دارن در شہرہا گاہی در این استان و گاہی در آن استان گاہی اینجا استقبار و گاہی اینجا استقبار برای تجارت امضا کنن تجارت نامه با نفت می می به کجای دنیا تجارت میشه کجای دنیا اوش امضا کنن و این سروت مسلمان ها را می کنن الله تعالی میگه نا نکنید همین نفتها من اون آتش کنن مقام قلیل سامان مستقل گوشت دادا چار دوز بخوره بگرده ثم ماواه جهنم بادشاہ اینها تو جهنمه و بئس المهاد بچه اینجا جهنم پاس متاع قلیل بخوره قرآن چطور جواب دیده واضح سر خرمن بهتره یا این متاع چند روزی بهتره جد مومنین من در باغا و دیگه آنهایی که از رد چنگید داشتن لهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها نزلا من عند الله و آن که نزد خدا هست خیر برای ادا از این دنیا از دلار دنیا از ذر دنیا از امامه بوشی که دنیا به ملاها داده و ما عند الله خیر هم کیفن و هم کمن برای ابراهیم. از امراض کیانش اون علماء ربانی و این من اهل الكتاب بعضی از اهل کتاب البته کسانی هستند که ایمان دارند به خدا ایمان دارند به ما انزل الیکم ایمان دارند به ما انزل الیهم و خاشعین لله فقط پیش خدا تضرع عادلی میکنند لا یشترون به آیات الله ثمنا قلیلا خاشین لله کہتے تھے لیکن نمی پروشن مقابل آیات الہی ثمن کم اولئک لهم اجرهم عند ربهم ان اهم اجر عند رب دار ان الله سریع الحساب اللہ تعالی فوری حساب میکنه پس علماء ربانی خاشعین لله لا یشترون آیات الله ثمنا قلیلا به تعبیر حضرت استاد نجک نبک در برابر ظالم تسلیم نشو و خود را نفروشه نجک نبک یعنی تسلیم بشون در برابر ظالم و خود را برای دلار نفروشن این اون علماء ربانی که الان دارن نبرد کنند در دنیا تسلیم نشدن برای چوبی کامل کرتا نه چوکه اون نه باشن در برابر کافر دست روی سینه بگذارن بگر دستشون برای خدا روی سینه او اون نه تسلیم نشدن خاشعین لله واسه فقط پیش خدا عزیزی کنه پیش کسان دیگر دارن دست به سینه نگذارن کارتنی که بر ندارن زیر بدن نکنه خاشعین لله واسه لا یشترون به آیات الله ثمنا قلیلا کتمان نکنه آیات الهی بیان اینها هم اولئک لهم اجرهم عند ربهم ان الله سریع حساب اجل نکنی خدا دوست حساب خلاصه سوره اجمالا یاده مزامین اربعه شراحتا و کناتا یا ایها الذین آمنوا توحید و رسالت اخبرو این بر ایزا رسانی در مقابل دشمن حق صابرو مقابله کنید با این خبیثان و رابطو و برای مقابل آنها تجهیزات نظامی را آماده کنید واتقوا الله با این آمادگی ها سب صابرون مقابله کنید با صبر بر آنها غلبه کنید صابرون اینطور معنی با صبر بر آنها غلبه کنید رابطو تجهیزات نظامی آماده کنید از بلندی سر تار کتوب و تجهیزات را آمده اللہ در این مسیر از خدا را لعلکم تو تفلحون شما رستگار میشید رستگاری ما خلاصه دستور را با ایمان و جهاد و تجهیزات جهادی شما در دنیا آخرت رستگار میشید رنزی که امت رستگار به کرده اخبرو و صابرو و رابطو کامیاب نمیشن کامیابی با اخبرو و صابرو و رابطو بعد از ایمان مؤمنین شما که توحید را پذیرفتی رسالت را پذیرفتی قرآن را پذیرفتی معاد را قبول داری این وضائف شما اخبرو صبر فرمایید صابرو مقابله کنید با دشمن خوب مقابله کنید دور در حالت احتمال مقابله شما رباط خیل کنید یعنی اخبار جنگی را سر سرحد برید آماده کنید برای چانک توپ پهار آماده کنید تجهیزات نظامی را آماده کنید و از خدا هم بدرشید به در این جنايات نكري إياكم فلازموا صغوركم مستعدين للكفاح صغوركم چیزی صغور سرحد را رابطو اسبها را ببرید تیربارها را مستقر کنید جایی که دشمنی قاهر دیا ہے انہا تیربار را مستقر کردن بلے منافقائے ضرور تیربارها را زدن اسبالا للكفاح والغزل بله برای مقابله آماده بشید برای غزو آماده غابتون من گفتن این از رباط خیر اعدو لهم مستطاعتم من قوت و من رباط خیر. آمادگی کنید برای این کفار رابطه به معنی آمادگی نظامی کنید جنگی کنید اسب ببندی اون زمان رباط خیر اسبها را میبردن سر سرحد مستقر میکردن اسبی که چهار روز از اینجا بره تا سرحد تو خسته میشه جنگ این اصلاحا هم جایی که سرحد شما هست مگر مستقر کنید که اگر دشمن آمد یا شما رفتی دیگه عرض شما خسته نشه رابطو رباط خیر. اعدو لهم استطاعتم من قوت و من رباط الخیل هر قوتی که دارید قوت پیغمبر فرمودن الرمی و الرمی و الرمی سلاح سنگین سلاح سبو و سلاح سیل سنگین امروز ستا سلاح داریم موشک غارا فرما سلاح و سلاح پیغمبر شما قوت تیرندازی تیراندازی کنید نظامی کنید را آمن مانا میکنن تان و توب و تیراندازی موشک اندازی اینا همه از خدا رو نافرمانی نکنید شکست نکنید دستورات الهی را در مسیر جهاد نقض نکنید از خدا بترکید باز کامیاب از روزی که ما رابطون ویر کردیم از روزی که ما اعدو لهم مستطاعتم من قوت و من رباط را بیر کردیم ما تو سریم کفار آمادگی کردن رباط خیر کردن سرف و توپ و گلوله ساختن و خب، حکام خب های مسلمان ها اینا خوردن و خوابیدن و تماشا کردن الان اونها حاکمیت میکنن مگر این حاکم های دولت های اسلامی چقدر تمام لوگ خوشامد میکنن با ابو شکره نمیکنن بس نمیکشن بس بس قدرت نداره یک شعار به نمام مسلم کشور مسلمان ها رو بگذاری مسلمان نهای عراق را بگذاری ملت عراق را بگذاری ملت افغانستان را همه آچ کنی کنن حضر ما ادارا ما با این آغای مکنون یعنی ما این ملت ها با خود آگیر و رسول استفاده کرد و یہ ملت ہاں تو یک یک یک ہیں کافر کمیونسٹ بھی ایمان وہ کہتے ہیں مسلمان مسلمان ها کافر ہے تب یہ سنا ان کے اسلام اجازت از زهریات کمونیستها اونا رشته به غرای اسلامی را حدود مقررات خدا را نافذ نمی کنه مسلمان از اونا اطاعت کنه خلیلان که دست نشانده گوش کن اینا عزت دارم بگن که ما دست جزدار را قد کنیم عزت دارم که ما دانی را قد کنیم قرزه داره بگم با خودتا و پا دست و پا قاطی کنی قرزه داره اینا قرزه داره میگه زنا حجاب کنی آیا اینا احبامی الهی نیستن اللہ سبحانه و تعالی با فضل کرم خودش مجاهدین را کامیاب و واخر دعوانا ان الحمد